la beba como te va. Yo sé que de mayor de edad. No me digas que no hay nada si me llamas cuando él sepa. Vives encerrada en cueva, él no te saca de en cueva. Sé que sufre cuando ves la guagua nueva de mi jefa. Hola beba, dime cómo te va. Ya veo que mal porque me llamas cuando él sepa. No va a ser igual. al quien me releva. Sé que te molesta cuando me ves con la nueva. Baby, uh, nadie me lo hace como tú. Ahora solo me ves por YouTube, YouTube. Nada va a ser lo mismo, el que parte todo estos ritmo y te dedica todo esto y no. Baby, uh, nadie me lo hace como tú. Ahora solo me ves por YouTube. play. Quieres encerrarte conmigo en el penthouse de Coupé. Anda sola, ella no enrola. Pero yo tengo ese sabor que la descontrola. Y tú, tú, tú me llama buscando excusa para aprender. Sabiendo después de fumar qué vamos a hacer. Yo desde que la vi sé lo que va a pasar quiero hacerle el bien, me obligan al mal. Antes todo era fubu, ahora tú es Cristian Lubu. Desde que tú te fuiste, yo rompí las piqui sin subu. Desde que tú te fuiste, tu amiga me dieron follow. Tu novio no mete mano, mami, por ti yo jalo. Inhalo del cannabis, tu gato es un huele bis. Hace tiempo tuvieran hubieran planchado, pero es que yo no te tengo ganas, bica bali, Las con él es que tú te duermes. Pero pensando en mí, va a ver si en tus sueños puedes verme. Hola, beba, dime cómo te va. Ya veo que más porque me llamas cuando él se va. No va a ser igual. al quien me releva. Sé que te molesta cuando me ves con la nueva. Baby, uh, nadie me lo hace como tú. Ahora solo me Nada va a ser lo mismo, el que parte todo estos ritmo y te dedica todo esto. Siempre que tú aterrices, procura no deslice. Tengo los ojos verdes, pero veo mi grises. Estoy contando los verdes y aunque siento que tengo chavo, quiero que te recuerdes que por ti estos temas los grabo. Y más ferro en el ferro, 9 milímetros el hierro, 9 milímetros al que te toque, te juro que yo lo entierro. Solo verla impresiona, sin nalgas en silicona, redonda como la anilla, horror rosado de mi Daytona. Hola, beba, dime cómo te va, ya veo que más porque me llamas cuando el se va, no va a ser igual. Buscar quien me releva. Sé que te molesta cuando me ves con la nueva. Baby, uh, nadie me lo hace como tú. Ahora solo me ves por YouTube, YouTube. Nada va a ser lo mismo, el que parte todo tu ritmo y te dedica todo esto. El príncipe. El mueca. and celebra. Oreo, Eladio, the motherfucking sauce boys. You got the recipe. Rock way.